أو هند نبي بس مادام كلمة كا معناوه و بو هنده ناف لغة عربی دا خو مرفنا بید چه بکد؟ خو مرفنا بید و کلمونه کار بینید ای کلوه افواوا واو ونی افواو العاطفه هر وقت علماء رحمة خود اللي بده قوتي يقولي أفوا تقتضي المساواة يعني وقت تقولي أفا وأفا أو تقولي جاء محمد وخالد يعني هر دوك وكي يكن وهر دوك هاتن أفا هر دوك محمد وخالد وكي كنا وکی ایکن و هر دو که شولک رابون که چیه؟ که هات نه هر دو وکی ایکن جا نابید مرو في آخف نبو كي بینید بينيد رب العالمینی نبج بجید ما شاء الله وشئت که خدا حس کرو تحس کرد اف ووت این و وکی که کردن کرن هر دو وکی ایک لیکن رب العالمین گل که گل اوی مخلوقه گل وی مروفه تاكو تاك خده حس کردو تو حس کرد جمادم لغوه دوکیه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشمده که همه چی بین؟ هم نابد خوفا کلمانش کار بینید هر وقت مکرد حدیث را بجید اون حدیث برینو کشتا اندکا اشارت به هاد بودن سر به مسئله کامرف نابد و کلماش کار بینید اوه چی دیده هبن؟ اوه شرک دیده هبید و اول بجده من الالفاظ الشرکیه یعنی اول لغوکه تنه چیه؟ شرکه هکه خدانی انیت ان يتويش او نبيت اما كم رفنا بيت شبكت رفنا بيت كابين طبعا كان يتوي او بيت كابه هندي رب العالمين يا حاشا رب العالمين ماسترة اما تشك دانية والشرك الاكبر والكفر الاكبر اما هكا ان يتوي او نبيت ان يتوي او نبيت كاغلب صرمانة او ان يتوى ان يتوى او نيك او وكي رب العالمين يا حاشا يان رب العالمين ماسترة حاشا لا ان يتوي او ان يبجيت مقصدوي بأول يعني كخدي حسكر وتاش حسكر ورب العالمين تشي يا سببك وقتی اف کلمتی تا کار اینان اف لفظ و اف جمله کار اینان و جمله چیه؟ شرکه هر بکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم دوما بجید ونیا یه بجید سید دنیا خراب کرد ونیا هم همو کلی مشرک و کافر ونیا اف ونیا هم لال خرانا بجین هر شتی که هم بجین هم چی دینین هم دلیلی دو بتینین یان آیت قرآنه یان حدیث که صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو وینا و یدانا سری یه گوتی اف آخف نچنه اف الفاظانه شرکه دیو بیجی و نیا برنده ما معاوی خدا و پیغمبر را بودی صلی الله علیه و سلم میگه و شرک و و کفر بودی همش نبیجی شرک و کفر هک هم نبجین مسلمانی نه آن عمر و او کسی خدا و پیغمبر صلی الله کافر کری و و گویی و مشرکه ونیا شتف ام و ونیا ام نبرین و آن ام اینا مشرک کافر نیا و نبید دین داری نبید مسلمانی هک هم او خدا و پیغمبر کافر کرد ما كافر نکرد یا مشرک دانا ما مشرک ندانا یا بودی دشت جهنم ما بودی نه ولی ما مشرک بینی ون دشت به حشره خود خدا پیامبر ود بیش نما واجب سر ما هم چه هم اتباع عواب و هم ایمان هو پی بینیم هنگی دبینه بسمان مونگی دبینه ایمان دار عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم جد ايك الجيا ك <clears throat> هاتلالي بيغمبري صلى الله عليه وسلم يهوديا أفا جيا مروفك جيبو و هر کسی که هر کسی که ایمان دین موسی اینا بو علیه صلات و سلام بوده چه؟ بوده یهودی هر کسی که جا چل بنی اسرائیلیا بود چل غیر بنی اسرائیلیا بود او ایمان موسی اینا بو علیه صلات و سلام و دی دین موسی چه بو علیه صلات و سلام بوده چه؟ بوده یهودی و علماش ونیا وقت اف کلمه بوده طبعا رب العالمین قرآن دا یهو بودیه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه رب العالمين قرآن ده أفناوه بكارينا جا كبرتي أفناوه هاتي كارينا هندك يقولي بر أخفنا موسى عليه الصلاة والسلام وقتين ناف رب العالمين ومن ناف قرآن ده قلتي موسى عليه الصلاة والسلام قلتي إنا هدنا إليك هدنا يعني رجعنا وتبنا إليك يقولي أفول ويري هاتيا والدتن كاليهود يلتشي هاتيا والدتن التوبة والفجريان في بو رب العالمين يعني هندا كاشي قلتنا أفا ايك الأصل بني اسرائيلية اصل جيا نوه بابه و با پیره و همه ماستره اوه وی را دست بکرین یه گوتی کیه؟ نوه یهوده یان یهوده یه گوتی اوه نسبتا ایلیهی همه با پیره گوره وایه بر هنده اوه بجنه ال یهود هر ایکی با معنا بکنیه و بید هر دو معناش بند هم با پیره و عبید و هم بر و آخف نشونیا بر و دعای و موسی کردی علیه صلات و سلام که بودی اینا هدنا الیک بیت افرد و معناه تیدم جهره که دی دین موسی کردی علیه صلات و سلام چید بجنه؟ بجنه یهودی یا هم بجنه بنی اسرائیلی هفه هر دو کف نوفه تاتین قرآن دا فقال اینکم تشریکونه هفی جیه ها تلالی پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتا پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتا هم شرکت کرد تقولون ما شاء الله و شئت بوده هنگ بیجنه که خودی حس کدو تو حس کد جیا زانی شرک چیه نه شرک مازن زانی شرک چر زانی یا کچکر زانی منیا اشرک فی الالفاظ زانی در هنده هات نبی پیامبری صلی الله این نکم تو اینکم و وقتی طبعا وی افاف نگوته یا پیامبری صلی الله علیه و نه باشی بو پیامبری بیا اما حس کرد چک کرد طعنه پیامبری صلی الله علیه دین اسلام ده حس کرد تنقیص ها آب کرد حس کرد بسمانا کیم کرد بر بو هندی هاد بود بر هنده گوته پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریکونه گوته هم شرکت کرد گوته هم که بسلمان و گوته پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم گوته هم شرکت کرد من واقف نکا چیه؟ واقف نکا گلکا کریتا و یا بیغیز خاصا بری کتی دیده کرن بری پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم نمرو که اهل توحید بید موحد بید المه مرو وکلمه ایک بشه تا ولاتو شرکت که تپی نخوشه تپی نخوشه و دلتا دبی عاجز بید اجا اول چون لیکی و بوده بوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوده اینکم شرکونه بوده اون شرکت کرد تقولون ما شاء الله و شئته بوده اون بیجن هکا خدي حسكتو تو حسكي آخفنا اخفنا افا اخفنا جيويا بوده تقولون ما شاء الله و هکا و تو خدي حسكت وتو حسكي وتقولون بوده وتمسين ديش كعبيت خنن وبجنا از کعبه كما نوکش نگیدن از مالا خود کمه از وینا نه کمه هفان گوتن واسین دانه خینن پیغمبری صلی الله علیه و سلم نگوته وی جی نگوته جی ملعین ورا هنگت بجن عزیر کرا خوده یا هنگو گلک ماسترا تو تی و نیه محاسب آمد که سر وینده نیا پیغمبری و نگوته صلی الله علیه و سلم اما چه سر کرد؟ اقرار سر کرد نیا گوته اف آخفنه چیه؟ شرکه هكا لفظانيش نبود بیته، اما پیغمبر چه کس الله وسلم اقرار کرد خوکر کرد و نکته بیجینیش جا بیش داد و گوته فلان آخفنه و فلان آخفنه بکن و آبی آفی آخفنه نکنه و، یه پیغمبری صلی الله علیه وسلم نگوته جی گوت بیا هم شرک و ماسترد کن هم بجن عزل کره خوده هم گه کفریت کن هم گه ونیا مال ربایت خون هم گه رشواوت گرن که رب العالمین اوه صفات عامت کی بونه یه نه و گناه همه ماستره ونیا که عزي حاشا بجن عزي كرية رب العالمين يا كرية خديها هذا هل هما مواصرة أو تك أما بيغنبري ونبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيغنبري أمر صحابك إذا أرادوا أن يحلفوا وتهكا حسكا جارك سينده بخينان ونك في بون سينده بخينان نبيجن والكعبتي چه بيجن بيجن ورب الكعبتي بجن أس رب كعبي كما أس رب فيناني كما ونيا أس رب تكما هفا دروسین اما از سریتا کم او از پتا کم او از گربابتا کم و از ونیا و مزگفته کم و نان خدای کم او وینانه کم و شرک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوده نبیجن بوده بجن او رب الكعبتی و ان یقولوا ما شاء الله ثم شئتا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی گوته بسرمان و ایمان داره گوته نبیجن ما شاء الله و شئتا گوته اوش چیه؟ اوش شرکه گوته بجن ما شاء الله و که خدای حس کرد ثم شئتا پیش دینگه که تحس کرد تنگی مشیعت وی مروفه حس کرنا وی مروفه اینا بریا که دا بریا رب العالمین دا اما اگر تا گوتی خودی حس کدو تو حس کدی هر وکی اکلی کرن تشیان خودی و عبدی وکی اکلی کرن ات کلمه دا و آخفنه دا بلا انیتا تش او نبی پیغمبر خود صحابه رازو بینا خدا لبید وقتی اف آخفنت کری انیتا و چه نبو؟ انیتا و او نبو انیتا و صحابانا رازو بینا خدا او نبو که اف مروفه وکی که وکی رب يه اما بهند اف آخفنت کرد بهند افعت کرونیه وزانی که رب العالمین همه ماستره شیانتی همه ماسترن چجور که رب العالمینیه اما کلمه بو سر دو وادتا نیا لفظ بو کلمت بود گوتی دفت گوتی بس پیغمبری صلی الله علیه وسلم چی گوتی گوتی و نبجن او ایک لفظه چیه؟ ایک لفظه شرکیه ولكن و وان یقولو ما شاء الله ثم شئت که خدي حسكر پشت اینگی تحسكر هكا خودی نبو پشت اینگی تو نبوید آهو لولا الله ثم فلان نبوش لولا الله و فلان که خدای نبود تو و ویژه که خدای نبود پشت اینگی تو نبی همون گفت ناف کردی آمداتی و چه بینی؟ یا پشت اینگی بینی اوه هنگی تا حس کرنا وی مروفه و وی مروفه اینا نبریت که دا بریت رب العالمی دا خود چه دا خود ناف نو و ناف وقت مروف دا آبید جا ناف و حدیث دا طبعا پیغمبری صلی الله علیه و سلم نشا نشامه ایمان دارا داد که ام ایماندار چی و هر کلمه بید هر لغوکا شرکی بید دیگا خوله دیر که مادم خو کش شرک تیده بید و طاما شرکه تیده بید و بیتر کک بو شرکه دیگه مروا لغوانه همه و کلمانه همه چرد کرد همه پیدید و کلمانه همه پیدید همه چیه؟ همه توحید و مازم کرنا رب العالمیه و همو تعظیم رب العالمین چجوره تند کردن نیه ادناف دینی ده چجوره و هند نیه تو عالم مشرک دانه عالم کافر دانه چجوره او چتت دانینه قد و همو مازن کرنا رب العالمینیه همو دلیت هنده اکو اف و موحده همو دلیل هند ابو اکو ام رب اخو مازن نکه اونیا بوده که مازن که اکو ام رب اخو باکش نکه این عیبه بوده که که تا خیر همو تجی عیبین ونیا که دیده ده باکش کردن و که دیده به عیبه در هنده منوف ایمان داد شده همه گرنگ تره لالیوی بی اوه وقتی ایکی آخف نکاوش گوته نصیحت که شده بیا یا چه بکد؟ قبیل کرد هر کسی که بید. پیغمبری صلی الله علیه وسلم اف نصیحتا اوه پیغمبری صلی الله علیه وسلم هاتیه کرن که لیکر؟ جی اکی لیکر؟ جی اکی لیکر و پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم قبیل کرد و گوته دارو هنده گوته همه ایمان دارو چ و سینده کعبه نخینن و تی بجن و رب الكعبتی و چی جهنه بجن که خدا حس کرد و ته حس کرد بجن که خدا حس کرد پشتینگی ته حس کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت همو بسما گفت اف لفظ و اف کلمات چنه کلمه شرکینه و مروی رای که بوچه رای که مروی بد بو و مازن و وله ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته مرو وكات لالي پیغمبر صلی الله عليه وسلم بوتا خودی حس حسكتو تو حسكي بوتا پیغمبر صلی الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا پیغمبر صلی الله عليه وسلم بوتا وی مرو في ولت أسكر ما قرب العالمين ندا يعني مثيلا ونظيرا ولت وكيرا أسئلة ما رضا رب العالمين وأبي صحابي وقت أف أخفنا كري رازبنا خدل بيت مقصد أو نبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم رب العالمين یعنی افندانه بو چه شکل دانیه اما چونکی کلمه که اوه معنای داد ماش گوته هک خوده هست و تو حس که پیغمبری صلی اللہ علیه و گوته تا از اینا ما کلمه شریک رب العالمینی الناف چی دا؟ الناف آخف نیدا یعنی همو مازن کرنا رب العالمینیه دام بین فکر کردن کلمات خو جوان کین چو کلمات کیماتی و عیب و نقص برب العالمین دمن ام خو کار نینید بل ما شاء الله وحده پیغمبری چی بوده صلی الله علیه و بوده که خود بتنه حس که هنی شاویده و علماء چه هات یا جمع کردن اف حدیثه گر حدیثه پیشی که یا حدیثه پیشی پیغمبری صلی الله علیه و سلم قول ان یقولوا ما شاء الله ثم شئت که خود حس کرد پیش نگی تو حس که و یرج گوته ما بل شاء ما شاء الله وحده که خود بتنه حس کرد نه به جهره که تو علماء یا علما یا باشتر اوت بجی ما شاء الله وحده اوه افضله اوه باشتره هكا سکتو یادیش بجی جایزه بجی شاء الله ثم شیده هكا بجی خدای حس کرد پشت اینگی تو حس هكا هکه خدای نبود پشت اینگی تو نبود اما هكا بس بجی شاء الله وحده بس هكا خدای حس کرد بس رب العالمین هكا نبو نکده داخل من هیته و از فلان مصیبه سر من هیت تنه نوه رب العالمین بجی اوه هنگی افضلتره و باشتره بس هكا بجی پشت هنگیش فلان کس نبود اوش هنگی چیه؟ اوش يا جایزه ولی ابن ماجه عن عن الطفيل اخي عائشه لامها طفيل برای عائشه ابو راز بنا خدا لبید ال دایک دا يعني یعنی دايك عائشة دو بيشي ابو بكر راز بنا خدا لبید میره که كربو بو وی میری اف كره کره ابو نووی طفیل بو طفيل بو بيش دیگی او دایکا طفيلي شيب ابو بكر كراز بنا خدا اون گیونی عایشه پیدا بود بنده طفیل برای عایشه چه دا؟ که کرد قال یعنی که كأني أتيت على نفر من اليهودي هذه خونة جديد بو خونه خونة جديد بو هاد بو پیغمبری بو صلى الله عليه وسلم گوتي من خويداديت رأيت يعني یعنی في المنام من که كأني أتيت على نفر من اليهودي يعني ناف داد. از جملة جماعتك جيا نفرین یعنی جماعتک هندك علماء يقولي سوا حتى دهاية هندك يقولي سوا حتى نهاية بجنبه نفرين جماعتك وجيوه ترنش تبون قلت إنكم لأنتم القوم وتمون قلت هون قلك باشن لولا أنكم تقولون بس حكا أفتشتن نافون قدانا بيد هون دي قلك باش بن يعني یعنی نو قلت باشنين بس قلت هون قلك دي باش بن حكا هون كتب كان حكا هون أبي تشتاي أبي أسنو كده بيجم حكا هون لولي خونه لولا أنكم تقولون عزير ابن الله وتمت جالك مروفيت باش بنو باشترين قوم بن بس هكا في آخفنا وفي عقيدة لاري خوب بندري هكا هم نبجن عزير كرة خدية وعباداتي بخدي بتنب كان هم باشترين قوما هيك الوا قومنا كباشترين قوم لله رب العالمين تشجوك موحدا بس قلت بار في آخفنا ونيا يعني تشيا يعني وشنينا كونك شد بجن هم بجن عزير كرة خدية نحو قلت هم باش بن هكا في أخفنين كان ودين كل لي رب العالمين قدر بن ويك الواقع سابن ونيا كرب العالمين وقرازي بيت هكا هنك في أحفنين وفي عقيدة لليخو بنا داري قالوا واجيا قتا طفيلي أبا نفخ بدا وإنكم لأنتم القوم قلت والله هنجيش قلك باشن لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد قلت بس هنجيش حكا في أخفنين نبجن بجن هنجي هنجيش ده قلق قلق هکا نبیجن خدای حس کرد و کی حس کرد محمد صلی الله علیه وسلم و تا اگر وی آخفنه نکن هنگ همه باشترن بس اون مادم وی آخفنه کن یعنی هنگ همه باشترنینه یعنی اوه عیبه کماتی ناف کدا ناف هنگو بسرمان آده اوه گوته هکا کی حس کرد و کی حس کرد هکا حسکد حس کرد و پیغمبر حس کرد ای خوب و پیغمبر صلی الله علیه سلم ریک نهاتی دان بجي ما شاء الله و شاء محمد هر وکی حدیث پیشش پیامبر صلی الله عليه وسلم او کسی گوت یا که خدا حس که تو حس که گوت پیامبر صلی الله عليه وسلم سلم پیامبری گوته تاس اینو رب العالمینی گوته في اخفنه دوباره نکه و بج ما شاء الله وحده ثم مررت بنفر من النصارى فشتهنجي هذا طفيلة بجد خبدا جماعتك جماعات راجم يتفلا ونصارى نصارى او کسی ایمان دین عیسی اینا علیه صلات و سلام بجنه چه؟ بجنه نصارى بجنه و همه نصارى اونا بجنه او ناوینو که او بخود دانه سر خود خب بجنه المسیحیین و مسیحینه اف ناوه ناتیه قرآن و حدیث ده اف ناوه بناتیه دانان او او بخوی دانه سر خود بجنه هم چینه ونیا دا خو خوباش خب، خب کن هم او ناوه قرآن بوانه داناي که بودی النصارى وقالت النصارى هر رب العالمين قرآن ده افنا وی بکارینا و پیغمبر صلی الله عليه وسلم حدیث ده یان اهل الكتاب جا که کارینا بجد استانش جماعتك نصارى فلا راشم فقلت انكم لانتم القوم قلت قلت هم جلك باشن هم ده جلك جي خوها بيت قدر خوها بالله رب العالمين لولا انكم تقولون حكى في اخفنا نكن المسيح ابن الله حكى نبجن عيسى كره خديا عليه الصلاه والسلام كان في آخر أخفنا كانوا في عقيدة لولينجو نبيت لتهم جالك دي باج من لولي رب العالمين قدر من قالوا وفلاقوا تطفيلي وإنكم لأنتم القوم وتقول لهم جيش جالك باشن جالك قدر لولي رب العالمين لولا أنكم تقولون بس كفي آخر أخفنا كان لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد هكا هنجيش نبيجن حتى خدي حسكة محمد حسكة صلى الله عليه وسلم هنجيش دقالك بقدر وباشترين مروف مروبا وباشترين قوما سر عادي فلما أصبحت طفيل بجد وقت أسبده شير نوران أبا أخبرت بها من أخبرته بجد أبا من هندك قوتا هندكا أبا من قوتيه ديارا نقوتي ناكا چند بن وكينا يقولي هندك كاسا من أف خونا قوتا من شابلي خونا كهو يوديتي ويا بيش وعجب قوتي في خوني با ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجد ينجي بجد أسجم للي بيغنبري صلى الله عليه وسلم فأخبرته طفيل قتم قتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال هل أخبرت بها أحدا قتم پیغمبر صلى الله عليه وسلم عولي قتا من قتم أف خونة دي دبو كسي قوتي با قلت نعم قتم قتا بله. قال فحمد الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقت ديتي طفيل قتا بلي يا رسول الله نمبون وغير هذا بهندك دي هنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دس بكر حمد رب العالمين كر وجابك بچه داوه بعلني وآشكرائي داوه علماء شرح حديث كري رحمة خدا بيش بو پیغمبری وگوده صلى الله عليه وسلم هندك ويگوتي پیغمبری وگوده صلى الله عليه وسلم يگوتي تگوته كسي يگوتي هكا نگود بو کسه بلکه جاب بس بو كي گود بو بویب تنه گود بو بس مادم گوت یا خلکی و گوت یا هندکا پیغمبری صلى الله عليه وسلم جاب بو كي عام گوتی که هما هاگال هبید بر هندش علمای گوتیا که تنوی نبود بکسی دا پیامبر صلی الله علیه وسلم سلم بشته یانیش پیامبری چه داشت بشته یانیش پیامبر صلی الله علیه وسلم بلکی گود بویه بکسی نبیجه بلکی گود بویه و را پاجا بکسی نبیجه اما مادم گوتیا تازه خلاص بود چونکی پیغمبر بیجی صلی الله علیه وسلم سلم هکن گو خونک دیت و دلنگو پی عاجز بو یا نخوش بو و دلته پی تنگ بو بجید بکسی نبیجه قطف کرخ خوی چپه سه جارا و بجه عوض بالله من الشیطان الرجیم جهر بخواید تو من خرابی بارزی از خودت بارزم الى خرابی شیطانی و هیت لعنه داخل کری پیامبر بس الله علیه و سلم بجه جزارا تناکه بدونی یعنی و اول پیامبر صلی الله علیه و قاعده که عام بخونا بمودانای نکنو که گل خلق پیچه دواتی نه گل خلقونی جیان خو همو اثر خونا غیبت هر شورا که چه بید ونیتی به خونه بینید خونک دیت والله دشتک سر من هده جاکده چیه نشته که باش ده بمن نشته که همو جیان خواه و هنده بده ده ونیا وای که گاشت خلطه نه دین اسلام و قضا و قدر رب العالمین دی خونار و نیا نه جیان ما دی خونار وناچی همو رب العالمین همو که نویسی یعنی ناف کرده ناف لوح المحفوظ ده و همو دی که ریوه چید همو دی ریوه برنا رب العالمین ریوه چید چو ونیا دی خونا واشتنا ریوه چید و هم نکت بینی که هو گرنگی تیتا دان لالی هنده کسا ونی افخاونا جیانا خو همو افخاونا وگره در والا مادم من افخاونا دید هنده خودی بسر ور بیتن هیویه کده کنگی اکیوی مرید یا کنگی در مصیبت اک مصریت والا از ریفی هره رمزانی در بسر مرید چونکی خوه در من میجه افخاونا دیتی ونی اوه چوش در شریعتی در منیه چطه که خوه که خوش دید ونی ریفی کده کنگی بانمی و بیته و ونی او ده اوه که پارا یا زیرا یا زیوا ده نه چوش تو منی شریعتی دار. جارهای خانه که خوش عمباری بودی صلی الله علیه و سلم اما مزگینی رب العالمین دتا عبد خوی ایمان دار رب العالمین افکس خوش دوید یه دبینت عبادت اگید کم نف خویده دا ایکل و مزگینی رب العالمین دتا عبد خو کاف عبادت باشه و قبیل بیت رب العالمینی کیف بیت او معنا و افنده او پیامبر صلی الله علیه و بجید بلا وی کسی او خوش بوید و اگه خانه که آن خوشش بید بلا نبیشتف کسی و بو کسی نبیشتفه او دعا که بشتی رب خواهد تو من خرابیا و خون پارزی تو من زرار و خون پارزی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم چوش زرار مروینای تو و او خون چو تأثیر مروینا قال فحمد الله و وأثنى عليه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمد خدای کرد یعنی بشتی یارا بخواهی تو همه کامل تری و تو یه بی عیب و بی کماتی و مدحید رب العالمین کرد ثم قال بشتی اینگه پیغمبری گوتی صلی الله علیه وسلم اما بعدو بدي بشتي ما مدحد رب العالمين كريم ومن حمد رب العالمين كريم فإن طفيلا رأى رؤيا طفيلي خونك قديتي أخبر بها من أخبر منكم هندك نقول يا غالبي بيعمل صلى الله عليه وسلم قلت أبي قلت هندك قلت يانكم وجيه يا غالبي وإنكم قلتم كلمة نقول أخفناك قلتي ونقول كربرينك يمنعني كذا وكذا أن أن أن أنهاكم عنها قلت چه نهی آمد کرد من آمد کرد یعنی چه آمد کرد که از نبیج من گو اوه کلمه نکن و اوه یا باش نیه و اوه یا حرامه پیامبری صلی الله علیه گفت فلبر فلانی و فلانی من نگو انگو و روایت دیده بصراحة یهاتی یه گفت پیامبری صلی الله علیه و گفت یمنعنی ان ان انهاکم عنه یه گفتی شرمه والمنکر که از کم از نهیان شر ما چه ولی پیغمبری که صلی الله علیه وسلم شرم کر پیغمبری صلی الله علیه وسلم پیشی وحی بو بید و پیشی رب العالمین بیشته کوچ تکی بیشته که بیشته امت آخو بیشته صحابه رازمین آخو دید بیشته به کلمه نکن خو نخو پیغمبری صلی الله علیه وسلم یت بجید منزانی آخف نکا جوانیه و یا لایقنیه نیه با رب العالمینی بس بری وحی بون بید و بری دلیل بون بید من شرم کرد بیش من بود من گوتیا که ونیا پشتینگی ونیا وحی بید یا دلیل بید ونیا وکی من نبید بر هند پیغمبر صلی اللہ علیه یعنی. و سلم من نگوتین و که یه خوبا راستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئله خوبا راستی چو دانی امتی تیجا بتر همه خوبا رزین چو جرا چو آخفنا و چو فتوا ندن بیچه بی دلیل نه چو دلیل من لالی نبن اصلا زانم اصلا لالی خرا فتوا بدم پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گوته شر ما آدم من افافنا بمونه کریه بری وحی بون بید من نگوته انگو نخو پیغمبر صلی الله علیه و زانی افاف نه چنیه یا جوانیه بس بده من نهی آنگو نکر بر شرمه و بر هنده حتی رب العالمین بمن وحی نینید فلا تقول ما شاء الله و شاء محمد پیغمبر صلی الله علیه و اقرار سر به خونه کرد بودی خونه کار راسته یا حقه بودی نبیجن نکه خدای حس کرد و محمدی حس کرد صلی الله علیه و سلم بودی چجرا به آخف نه نکن ولكن قولوا ما شاء الله وحده بس پیغمبری چی گویی صلی الله علیه وسلم گویی بیشن هکا کی حس کرد رب العالمین تنه حس کرد ما شاء الله و شاء محمدون آن طبعا بو بر پیغمبری ده صلی الله علیه وسلم چی شکل دنیا چه نبی مادم و پیغمبری شرکه و چه نبی یعنی بو غیری پیغمبری صلی الله علیه وسلم کسی چه نبی و دیس سین خواندن مادم بو پیغمبری چه نبی صلی الله علیه وسلم تبجی از محمدی ما از پیغمبری کما سری پیغمبری ما صلی الله علیه وسلم هر هو بو غیری پیغمبری صلی الله علیه و سلم، کسی چه نبود بو هر کسی که بده خواندن و نیا شرکه و و همو دلیل سر هنده و نیا که اف حدیث ما گوتی یا پیشی ویش او حدیث پیشی ویش که قدرترین کس نبود تو چه بکی؟ تو بکی شریک رب العالمینی ده، خو حکت کلمه و آخف نیش دابید و قدرترین جش که کعبه نبود که شریک رب العالمینی سینده پیبخینی چون چونکی سیند ایک العبادت بس بکی ده خواندن بس رب العالمين و تو و دي ویدی دخاندن بو قد بو كسي دي چنابي نابید مادم بو وانه چنابي بكعبه چنابي کعبه تو سینده بخینی پیغمبر پیغمبری صلی الله علیہ وسلم چه تو سینده بخینی پیغمبر پیغمبری صلی الله علیہ وسلم چه تو تو بجی هکا خدای كه تو محمد حس كه صلی الله علیه وسلم یعنی یعنی بو غير پیغمبری صلی الله عليه وسلم شو چو چه نابن و حديث انا دا هر وقتی ما الحديث ايكيش قلتي من يعني طبعا في حديثة يدوية پیغمبر صلی الله عليه سلم اقرار سار كربوتي چیه نيا بيك الوا خونه أبيت الرؤیا صالحه نيا الوا خونه أبيت صالح وخونوا أبيت حق چونكي پیغمبر بجي صلى الله عليه سلم پشتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم مريد ونيا چو وحي نامي دوا وحي پیغمبراتي همو چه هات همو ديمائي هات اب مرنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هند خلاص نه دوا بس بجي چه ماي نافون بودا پیغمبر صلی الله عليه وسلم خونت صالح خونت حق و يد باشت ماي بيشت اويش بارچه کل چه الوحی پارچک العلم پیغمبراتی پشتی پیغمبری ما صلی الله علیه و سلم که او خونت حق نویت راستن برندش گلک شریعتی دا شریعت مدا پیغمبری صلى الله عليه وسلم وقتی پیغمبری صاح صلی الله عليه وسلم صحابه خونا ديتي و یهاتی بو پیغمبری گوتی صلی الله عليه وسلم او خونا قیابوما بیا چه؟ یوما بیا شریعت عبدالله بن زید وقت خوی دا بانک دیتی و هاتی بو پیغمبری گوتی صلی الله عليه وسلم پیامبری اقرار سال کرده گوته هرم کنه چه هرم بانگی بودن نیوحتانو که همه بانگی دین بسر چه او دلیل پیهاتی اصل وی خونه هاد بود و بو شریعت بود نیو یعنی اوش دیسا کلوا شریعت او کلوا حکم شرعیه که اوما اصل وی چه اقرار بی ثابت بی نیو یعنی خونه که صحابه که دیتی و بشتینگی پیامبری صلی الله علیه وسلم یومکی شریعت اما بس وقتی که بود وقتی پیغمبر صاح صلی الله علیه وسلم پشتی پیغمبری چه شریعت اثبات نابن بخونه پشتی پیامبری صلی الله علیه وسلم هر وکی علما همه گوتیون متفقن پیغمبر بیت صلی الله علیه وسلم بیت خوات دا و بیشت تهر نویجه معرب که چار رکعت نابد چه خب و خر پیغمبر بیت صلی الله علیه وسلم تو خوی دا ببینی وکی شکلی و بصفاتت و بیشت هر فلان کس و بیجه امت آمن یعنی تو بتنی هر نویجه مغرب که چهار رکعت هنده سه رکعت نما چونکی زمان زمان فتنه و نیا آن اوا خودی بو مناوره کریم یه گوتی بیش امتا خوب رکاته چو جراشینا بیتم چی بکن چو حکم و چو شریعت ناینا دانان سر چه سر خون قبل آن یک بومت ذکره که بینی تاور کری اینا داره بجنی ذکره که نیه اینا داره تاور کری اینا ما خواه دادی پیغمبر صلی و سلم یان فلان شیخ یان فلان ملای خواه دادی بگوتی چو حکم و چو شریعت ناینا دانان همو بیدعنه بچه خونان هایت اما بس وقتی که بو و بس وقتی پیغمبری بو صلی الله علیه وسلم وقتی پیغمبری صلی الله علیه وسلم و خونک بود بو پیغمبری صلی الله علیه وسلم و پیغمبری کرد بو شریعت بس هنگی فی وقتی چه بو فی وقتی درس بو خون ونیاد دا پیغمبری صلی الله علیه وسلم حکم سر دا بو کرد بو شریعت دا بو ما چه؟ دا ما بیتا شریعت و اوه دایی سر هندیش اوه ناوا حدیثانا دا ایک الفایده بو ما اوه که هر کسی که نصیحتی المرکتی به عملی قبیل که مادم حقیق و آخفنات بیجید جیا نصیحت پیامبری کردن صلی الله علیه و سلم جیا وقتی گویی یا طفیلی وقت خوی دیتی و فلاش گویی گویی اون شرکت کن و گویی و آخفن نبیجن پیامبری صلی الله علیه و سلم اقرا سر کرو نبیجن و پیامبری صلی الله علیه و سلم اف آخفنا ورگتی ابو هریره راز بنا خدا لبید وقتی خوی وقت سه روجاهاتی مروفک هاتی سر شکل شیطان کاتی سر شکل مروفکی داد زیل کرد و ابو هریره هست شواگرتی و خب پیامبر صلی الله علیه سلم همو روژه که اسپیده دا ها اخسیره تا چکر پشتی اینگی دیمایی که شواسه گوته ابو هریره راز بنا خدا لبید وی شیطانی گوته طبعا سرش کنه مروفه که داد گوته از اشتکی بیش مت بس من برده و من تسلیمی پیامبری نکه صلی الله علیه و سلم گوته بخو آیت الکرسی همو شبکه وخینه قد چوش تک ضرارت تناده تو چو شیطانی زیکی تنادم پیغمبری صلی الله علیه و سلم نگوته ابو هریره راز بنا خدا بکنو شیطان ملعین لیوال نگره بت صدقه وهو كذوب بت في آخفنه دا چت كد بت حق ويا راس بعد اخفنا حق ويا راس ونصيحات بمروفي هر جيكي بيت هر جيكي هر كي قوت مروفي حتى كافريش بيت مادام اخفنا ويا حق ويا راس تي مروفي نصيحتي چه كات لي قبيل كات ولي والجريتو عملي بيت هنجي عملی مروفي كي تشيا اول مروفي كي ايمان دارك حق ويا راس هم از من منیه ایک به نصیحتی من کرد بشته من الله خدا هود بشته و پیامبر هود بشته صلی الله علیه و سلم یا بشته من اویش ته بکه واجبه یا نویش ته اینکه حرامه یا نویش ته بکه سنته یا نویش ته اینکه بدعایه از بچم وی آخفنه نه والله کل بچه مده تو فلان کسی تو فلان جماعتی تو فلان حزبی تو فلان نزاچی تو فلان نزاچی و نیه وسیله ول نگرم آن است والله بر از دین گو نگرم منی عوی انگوه مشروع بینیه منی اگر رکا چیه و گلک خلطه مروف ایماندار و مروف عبادت رب العالمین بکرد مروف هاتی دنیای دا راز بینا خودت بید هر کسی که کلمه حقیه و آخفنا حق و آخفنا راست و نصیحته که باش لیکر تیویا چلی بکرد تیویا قبیل کرد و معنا في آخفنش اونیه طبعا کسو تنگیتیش معنا في آخفنه اونیه یعنی هر بچه خوب ده همو ملائکی بچه خوب ده همو کسکی که بوده خطبا بجید و دعوه بکت و درسا بجید و, کتابا بلاغا بکت و کتابا چه کت معنی افنده نیه نه بس هکی ایکی گوته ده، و گهشته ده. و نیه جا چه مباشر گوته تا یعنی هر ریکه که گهشته ده آخف نکا حق و یا راست هر کسی که هبید مادم آخف نوی و نصیحت بیه حق و یا راست تیوی مروف چه کت تیوی مروف قبیل کرد و تیوی دید دیچی بس اما مروفه که تو زانی و مروفه یه خلطه و اورکاوی گرتی اورکنی او پیغمبری گرتی صلی الله علیه وسلم جا همه مخالفی وی یا هندش دی مخالفی پیغمبری صلی الله علیه وسلم مخالفی وی وی دینیه وی عقیده وی منهجیه وی صحابه پیغمبری صلی الله علیه وسلم و هنگی گیتی و گوشه هنده دین خوب پارزی عقیده خوب پارزی و مروف بسما و خاصتا وی زمانه و وی وقتی دا که فتنه و خراوی زور بین و او دعات پیغمبری گوتی صلی الله علیه وسلم سر درک جهنم چنه گله گله که زور بین گله گله زور بین ناو دینی و ناو اسلام و جرحی ناو قرآن و ناو سنت و ناو سلفیت و ونیا دهن عالم چه دید کن؟ عالم باز کن و بر عالم دید کن چی گاوا مروزانی ونیا اوی مروی اوی فلان کسی اوی دعوت کرد اوی دین خود بلاوت کرد ونیا یه هاتی لادان سروره نیا و پیغمبر سر صلی الله علیه و سلم سروي عقيدينية وصحابة بيعنبالي سره صلى الله و عليه وسلم نیا و وصحابة بيعنبالي سره هنگی مروف تبيا خبار زيد دین خو ایمان خو عقیده خو بارز رو چخونه اوه معنا افندنیه. و ودي هر ایک الواج تاوانيه في هندي بگري داي هوا نیا کانوکا ناف بسرمانا دا وناف غلق خلقي داوانيه هوی بلاغه چی چي دید ديد مروفكي ونيا شو لكريا مخالف قرآنه مخالف سنت و عمبر صلی الله عليه وسلم مخالف حديث كان في عمبر صلى الله عليه وسلم صحيحة ونيا دهيت چی چکت؟ دی چی تويشو شولکت؟ دچیت به گناهی کرد جا گناه بید بید عبید حرام بید کاشیه دچیت کرد وقتی تو بیشی تبو کرد و فلان بلا یاد کتا دبشته مقابل ویش تکدیدی دبشته با فلان شیخ یهود کتا فلان سید يهود كذا فلان عالم يهود كذا ونيا اول ای کلوا مخالفات أو ای کلواش تا ونيا همو گفه کیه واقف نهد كد أو أفا ونيا تقلید الأعمى كد تقلید الأعمى أو ونیا تو ده چیه از خودی فلان کسی چم فلان ملای چم فلان عالمی چم اب چه ده چه اساس ده دی چی ولا ده چم چوار خونه قینم ده دی چم او چه بکت ایش ده چو جهنمه بلا ایش ده چمه جهنمه ده چو بحشت ایش چمه بحشت ده اصلا احنا كم دلیل وی ملای چیه دلیل وی عالمی چیه دلیل وی داعی چیه چو اصلا احنا كم باشتن آه انده لوليوي اونده معصومه آه خلطنا بيته و قابله بایش تکریتی یعنی اوه چه نبود و ونی اول دلیلت کی نه مگه گوه دلیلت وا کسان اول اوه وقت خونه قاندی و دیکی چید نی اون اوید ونیا همو گاوه یه مشهور ونیا که اول تعصب لری هی تعصب هی ونیا بو مذهب خو بو جماعت خو بو حزب خو و چه لری نیا اتباع الحق مرو و ایماندار همو گاوه اتباع چیه هی اتبعوا ما انزل ایلیکم من ربکم خب العالمین بیش دی قرآنی هرند دی سنت پیامبری هرند صلی الله علیه و سلم اولی لاری خود بونگاتی اما امرو سحنا کته والله با فلان ملل از نکات بیش مرگو اول حرامه و خب بیش این صبح مرگو دید ازت کم نه بدون بکن والله با او بوم ملوش کرد با و دیارا چتکاونیه دیلک دیه هی نه چوانیه از مروفه که از ضال بیم ونیا از خالد بیم از دیها و نفس خود چما از دست چکری من دست گناه کری منیک تو هر دیدی دلیل خو تشویق تشولب ممنیه تو دیدی چی اوا کی گوتی اوا خدای گوتی اوا پیغمبری گوتی صلی الله علیه و سلم به هند عمد بین منیا نو شتي شته بلاوت بید ناف منیا وا او دی سنت چن ناف غیری وا دونیه بلاوت بید چی ولاد شرکت یا خلته مخالف قرانيه مخالفه مخالف سنت یا ونیا دي شرکت لکت بدعه دي كات یا حرامه تو بود که بجی اوا تا قرآن نیا با حدیث صلى نیا صلی الله علیه و سلم ولا با فلان داعی کته. با فلان ملاح ناکتا با فلان کسو ناکتا و خو سلفی دادنه مشروع بوانه همانیه ونیا مروه بسلمان چو جرا سحنا کتا وانه رب العالمینی بر برهندش بما چه دانای يقول لقد کان لكم فی رسول الله اصوات حسنة يقول اتبعوا ما أنزل ایلیکم من ربکم فاستمسك بالذی أوحي إليك يقول همون قال درس خوب كيف بقرا وحیه بقرا ما تزانی حکی ایک نزانید بلا درسته درسه مروفك نزانیه دلیل نزانید لالی اف ملایا اف دعیا هند همه تقوات و همه باشتره یه چی بسیار ویه که یه کف شده درسته و یه دی فتواوی و دی وی ویه دیونیا یه چی دوی شولید کرد چه هکه ملائکه خلط گود بیت او گناح نحبو ملائه اما توی زانی تو بخو حتی بیجیه او شده توت که با آیت بینیه حدیث بینیه برای وقت بشت آیت به با تو بود که با فلان عالمی شد کرد دیارش تکیه هی یعنی آن دو بشت اولا ما خلاف آسر هی هکا تو چه وی درکی دا ایک بچید وی درکی وکتا و درکی بجی خلاف و سر هی هموش تکی دی چلی کد هموش تکی دی جایز کد صبح شرکش دی جایز کد چون دی بجید خلاف و سر هندک رای بجید شرک چیه درسته بکی بجید شرک توحید و درسته بکی اصلا یه هی بشتا حتی تو شرکی که هر ناو شرکی چیه توحیده و توحید چیه توحید شرکه بجد هر اصلا نوبت تو عبادتی تنه بخوده بکی فقط به بحته این لاتی فتره که مروفه کرا ولیه که و پیغمبر کرا تو عبایت خدا بکی یعنی اگر تو چو یک چیز دیدر که و که والله ما خلافات دهی خلاف علمات دهی و نی یعنی اف درکه گلک گلک درکه که فتنه و درکه که ضلالت گلک گلک معظمه بجو والله ما خلافات دهی وی حاجته چه بکی وی حاجته بخو شولا درس کی اما هم مشتکی درس کی هم مشت حرام ده حلال کی هم مشت واجب ده بخو شیب کی سنت هم مشت بدعت شیب کی سنت هم سنت ده شیب کی بدعت حاجته چه ها هنده و که خلاف وادی دهی و هنده مروف ایماندار و مروف اوه دین خو خوش ببید و ایمان خو خوش ببید و حس کرد دین وی کامل بید حس کرد دین وی پاراسی بید ایمان وی پاراستی بید تیویا شیار خوب بید الوا وقتانه الوا دعوات توی و نیای ضال و برمه بدن و اخفنه توی خلق و مذهب توی خلق مروف تیویا شیار بید و و وکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوتی اما و نیشما دای که هر کسی که حقیب و مروی گوتی ام ده چلی کن ام ده لیول و نیا بس هنگه حقیبی تو راستی بید بس معنا افندش نو و ایرادانیه یعنی بچین بچه خود دین همو کسی که معنا افندش دانیه یعنی ایکی به خدا و نیا اوه امام ما ده هر شروعات کرد یعنی ها درست ورد نه امام ما و نیا و دیفچون ما همو که بو چیه با قرآن و با سنته اتبعو ما انزل ایلیکم یا ربکم و بتيجاشنا كيا تيجاشنا صحابة راز من آخر دلبيت تيجاشنا ونيا سلف الأمة يا هذا دين حق ودين راس يدي هر كسا كي شو ذاك بكات هر كسا كي ونيا مخالفة فانا بكات همو همو آن بجهل و نزانین ونیا باجتهاد خب یاد یکرن ونیا او که خدا نکه ونیا معذوره به یا اینش اتباع الهوایا یا اینش دیفچون هوا هر ایک الوابید حرام هم چکین حرام هم دیفچین یعنی هر ایک الوانبید حرام هم دیفچین نو هر کس که ما دبیجیه تبو فلان مسئله دی امام شافعی ناچی رحمت خود دبی چون چونکی ویره امام شافعی آخفنوی و مخالفت گل چه گل قرآن وسنته وإمام الشافعي شو قلت رحمة أخذ البيت يقول تشي قبتا حدیث صحيح دید او مذهب منه او آخفنو من ديناتي مذهبی بیه. هم حدیث صحيح عبد العمل صلى الله علیه وسلم بو امام شافعی ده هو بيشته او أو خفنا مخالف بید از ديناتي اما بو ایک نوكا ونیا نوکه که هر چو ریکارا ونیا نه ایمانه و نه تقوای و نه العقیده و نه المنهجی ناگتف که ناگتف امام شافعی بو نوکه که چی بجید؟ نه با اول زحمت نکرد ناکد وقت فلان شو کری ایلا چه کری؟ ایلا دیارش تگه دیدی ونیا مگل خلط یکا مازنه تو بو امام شافعی رحمت خدا بیت راحتی وقتی تو دبینی آخف نویا مخالفت گل قرآن سنت دینا چی ونیا چتکه باشه به درسته حقه بس بو ایک نوکه ونیا به هنده ناکی بو ایک هنده نوکه ونیا دیوه قاعده نا اما قاعده ها گلگا چیه گلگا خلطه ونیا و بره مروی دتا چه بره مروی دتا هنده ونیا تتعصب هایی تو بس ایت هندک مروی به خدا ناین تو ار دیوا کسانا چی خو مخالفی چش بکن خو مخالف قرآن و سنتش بکن دیدی چی مروی بسلمان و ایمادر تو چرا نبید افشتلالی حبیب همو گاوه او امام وی و پیشوای وی رب العالمين پیغمبر صلى الله علیه و سلم قرآن سنت پیغمبر صلى الله و علیه عليه وسلم ابتیگشنا صحابه پیغمبری نه سلف صالح اوه امام و پیشوای هر کسی که مخالفه کرد و خود جدا کرد و مخالفی وانه بید و یه چیه؟ یه خلطه یه خلطه جا را هی گناه دی بویه تنویسین وقتی مخالفت کرد جا را هیش چی بویه تنویسین؟ ونیا گناه بناه تنویسین اکا اجتهاد بید و نظانین بید اوه و ونیا خیرک دیگه هی تسرا چه؟ سراخ و ماندی کرناوی چونکی مجتهده چونکی اجتهاده کری هر وکی پیانبری بودی صلی الله علیه و آله و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی و سلم على خير خلقی محمد و وعلى آله وصحبه اجمعين